Sura kojoj slična nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, ni u Kur'anu. Sura El Fatiha Sura koja je nazvana El Kur'anul Azim, veličanstveni Kur'an. Ova sura u sebi sadrži značenja na koja nam ukazuje ostatak Kur'an Kerim. Pominje se u predajama od Hasan al-Basri da sve objavljene knjige koje su sišle prije Kur'ana da njihova značenja i poruke sadrži Kur'an a da ono što sadrži Kur'an sadrži sura El Fatiha a da ono što sadrži sura El Fatiha sadrži jedan ajet u njoj a to je iyyake na'budu wa iyyake nasta'in samo Allahu tebi ibad činimo i samo od tebe pomoć tražimo istina sama ne dolazi istina se na neki način silom ne nameći nego mora je onaj tražiti ihdina sirata al mustaqim Tr- uputi nas Allahu pravim putem jer onaj ko neće da traži istinu neće ni doći do njih يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول onaj obožava strasti, onaj obožava žene, onaj obožava novac, onaj obožava krave, onaj ono, onaj, nema šta nema. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا Adi ibn Hatim koji je bio kršćan, dolazi Allahovom Resulu sallallahu alaihi wasallam pa ga pita Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ima li iko veći od Allaha on kaže nema pa šta ti smeta da kažeš Allahu Ekber ima li drugog Boga mimo ili uz Allaha kaže nema pa šta ti smeta da kažeš La ilaha illallah i Adi ibn Hatim prima islam Poziva ga u istinu.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 هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد u nastavku naše kazivanja o nekim od značenja sure El-Fatihi. Došli smo do riječi uzvišnog Allaha tebareke wa ta'ala gajri l-magdubi alejhim wala dalin. Čime se završava ova sura koja se sastoji, rekli smo prije, od sedam, od sedam ajeta. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala mi smo ti dali jeste Allahu poslaniće sedam sličnih ajeta i veličanstveni Kur'an pa posebno ističe ovih sedam ajeta zbog njihove važnosti i zbog toga što su oni temelj temelj upute kojoj Allah tebareke ve taala poziva i u koju upućuje. Nakon što je uzvišeni Allah tebareke ve taala pohvalio sebe, a on je hvali dostojan i poučio nas kako da ga veličamo, kako da spominjemo njegova imena i njegova svojstva nakon što nas je upozorio na sudnji dan i ukazao nam na svoju veličinu i to da je on vladar i da je on posjednika, posjednik sudnjega dana. Nakon što nas je poučio načinu kako da mu se obraćamo i da tražimo u tome pomoć od njega uzvišenog, nakon što što nam je spomenuo temelj ove vjere, a to je i jake nabudu, ispoljavanje ibadeta samo njemu uzvišenom tabarake wa ta'ala, ukazuje nam na dovu koju treba da činimo, a to je ihdi nas sirat al mustaqim, uputi nas pravim putem, a to je dova koja obuhvata svako dobro i na ovome i na uh, i na budućem svijetu. Od osnovnog dobra do onoga krajnjega dobra. Od osnovnog dobra, a to je da saznaš šta je to pravi put i u čemu je zadovoljstvo Allaha te baraka ve taala i kako treba da radiš, a potom je da to radiš onako kako treba i kako je ispravno i da ustraješ na tome putu sve dok se ne sretne sa svojim gospodarem Allahom te bareke wa ta'ala dok te ne uvede u kuću svoga zadovoljstva a to je džennet i onaj ko bude radio po onome sa čime je Allah te bareke wa ta'ala zadovoljan na ovome svijetu Allah te bareke wa ta'ala će ga uvesti u kuću njegovoga zadovoljstva i pokazao nam je i objasnio kakav je to put to je put njegovih vjerovjesnika njegovih vjerovjesnika put koga još iskrenih put, put šehida i put dobrih njegovih robova dakle to nije neki zapetljan put to nije neki tajnovit put neka filozofija za koju treba razbijat glavu da bi se razumjela i da bi se shvatila wala kad yassarna alquran lizikr mi smo olakšali kur'an da bude opomenom Jer da nije olakšan, kako bi ga shvatio čovječe, to je Allahov govor. Meleki, kad čuju Allahov govor, u nesvijest popadaju. Hatta i da fuzi'a an kulubihim. Pa kad onda dođu u sebi, kalu mada kala rabbukom. Kažu šta kaže vaš gospodar. Kalu l'haq. Odgovorim dolazi, kaže samo istinu. Jer Allah uzvišeni kulle jeumin huwa fi še'n svakoga dana on ima svoju odredbu određuje iznad sedam nebesa šta će se desiti dakle olakšan je ovaj govor i treba raditi na tome da se on dostavi da se on dostavi ljudima i da se prenese ljudima a najbolji vid prenošenja rekli smo koji je koji je najbolji vid prenošenja ove vjere ljudima? Ko će nam odgovoriti? Ono što je svojstvo, osnovno svojstvo mine nebijin, vjerovjesnika. To što su oni bili primjerom drugima. To jeste praksa. Praksa. Nikada se ne može teorijom prenijeti koliko se može praksom. I to imamo primjer, zato imamo primjer u mekanskom i medinskom periodu. U Mekki muslimani su bili potlačeni. U Mekki nisu mogli doći do izražaja. U sebi su se zabavili. Zato što su im mušici spletkarili, spletkarili na svakom koraku, ispriječavali širenje Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, ne samo širenje, nego i primjenu. Pojedinačnu, privadnu, ličnu. A u Medini, onda je to uzelo punog svoga, punog svoga zamaha. Dakle, kada je došlo u praksu, u društvo, kada se javno počeo islam ispovjedati, ispoljavati, onda je puno, bilo više efekta u tom je svemu. Dakle, to je jasan put sirata alledine en amta alejhim, putem onih kojima si podario svoje blagodati. To su ti iskreni Allahovi tabaraka wa ta'ala robovi. Put prakse, dakle, put koji nije u teoriji, nego put slijedjenja oni koji su već se pokazali kakvi, kakvima svi trebaju da budu i nakon ovoga zbog izuzetne važnosti da se spozna da se raspozna spoznati je jedno a raspoznati je drugo da spoznaš da shvatiš a da raspoznaš da dobro razdvojiš pravi od krivih puteva I zato kada se definiše nešto u arapskom i u drugim jezicima, kad nešto opisuju, kaže se jedna riječ pa treba je opisati šta to znači. Često se dolazi sa njenom suprotnošću. Pa se kaže šta je to bijelo? Kaže bijelo to je ono što je suprotno crnome. Šta je to zdravlje? To je suprotno bolesti. Pa se često definiše nešto njegovom suprotnošću. I zato dok se ne upozna šer, teško da možeš u potpunosti shvatiti i i hajr. I zato Huzaife ibn Lijeman, radijallahu anu, pitao je Allahovog poslanika, ali zato je salam o šerru, o zlu, da bi ga se čuvao i drugima je to prenio. Tako i ovdje. Allah te baraka wa ta'ala nam, nakon što je rekao, slijedite pravi put, tražite uputu. I pazite ovdje, ovo je vrlo važno. Istina koliko god je jasna, koliko je god pristupačna svakomi, danas većina ljudi na svijetu može i čitati, i pisati, i saznati, i tako dalje. Istina sama ne dolazi. Istina se na neki način silom ne nameće, nego mora je onaj tražiti. Ihdine siratal mustaim. Uputi nas Allahu pravim putem. Jer onaj ko neće da traži istinu, neće ni doći do njih. Neće ni doći do njih, do njih. S tim što smo mi dužni dostavljati, dostavljati ljudima istinu i pravi put. Dakle, i to je u skladu sa kuranskim riječima, jehdi bihillahu, njime upućuje Allah, to jest ovim Kur'anom, meni tebe aridvanehu, onoga ko slijedi njegovo zadovoljstvo. Ko slijedi, ko traži, ko trud uloži, ko se Allahu približi pedalj, Allah se njemu približi koliko dužina lahta. Ko Allahu dođe, hodajući Allahu, se približi trčeći. Dakle, trebaš učiniti prvi korak, Allah jedva čeka da ti prihvatiš. I Allah se reduje tvojoj teobi i prihvatanju vjere. I Allah upućuje, jer Allah je stvorio i džennet i džehennem. I on zna šta dobivaš kad dobiješ džennet i šta gubiš kad, kad dobiješ džehennem, ne daj Bože. Gajri il magdubi alehim vada dali. Putem onih kojima si dao svoje blagodati, dakle koje si odabrao, koji su za toga, I to je najveća blagodat uputa Hidajet. Gajr il magdubi alejhim. Ne ili nikako putem onih na koje se srđba izlila. Vele dalin niti onih koji su zalutali. Oni na koje se srđba izlila. Tako prevodimo to. Zašto kažemo srđba izlila? Jer ovdje se kaže el magdubi alejhim na njih to jeste sveobuhvatno ih je prekrila kao što kaže kao što kuranski ajet kaže ulaike ala hudem mir rabbihim oni su na uputi svoga gospodara to jeste oni pravi mumini oni su cjelokupni na uputi sva njihova dijela su na pravome putu i oni su cjelokupni Allahu te bareke ve taala podređeni. Pazite svaka riječ u Kur'anu došla je sa svojim ciljem. I ovdje el magdubi alehim oni na koje je pala srđba. To jeste oni koji su je zaslužili, a onaj ko se rasrdio na njih, to je uzvišeni Allah te bareke ve taala koji sebe ovdje koji ovdje sebe i ne spominje. Jer zna se ko je. Ali ovo je mjesto srđbe. Nisu dostojni da se spomenu ni po svome oni imenu. A kamo li da se tu Allahovo te bareke ve taala ime spominje? To jeste oni na koje se rasrdilo. A vidjet ćemo koji su to kao što mi kažemo u našem svakodnevnom govoru u približavanju značenja ovoga anamo oni to jeste daleko od nas bili el magdubi alihim nije rečeno ko su magdubi ali nego oni na koje se rasrdilo zbog jake i velike i sveobuhvatne srđbe koja je na njih pala i zbog toga što ovakvim izrazom Allah najbolje zna to će obuhvatiti njih i sve one koji budu išli njihovim putem. I sve one koji budu išli putem takvi na koje se Allah te baraka wa ta'ala rasrdio. Dakle, nakon što nam je spomenuo one koji su upućeni, one koji su na pravome putu, uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala nam spominje dva osnovna kriva puta. Iako je krivih puteva, Allah sami zna koliko. Fetefarraka bikum an sabil. Wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabil. Nemojte slijediti svakojake puteve pa će vas odvesti sa njegovog puta. Sva, svaki put koji nije pravi, to je to je krivi put. Znači, jedan je pravi put, ostalo su sve krivi putevi, ne možeš ih ni pobrojati. I neki islamski učenjaci su sastavili posebna dijela na tu temu, koja su nazvali El Milelu en Nihal, svakojaka vjerovanja i svakojake sekte. Pa da vidite šta se tu sve sakupilo sve do onih koji otvoreno kažu da obožavaju prokletog šeitana. Onaj obožava strasti, onaj obožava žene, onaj obožava novac, onaj obožava krave, onaj ono, onaj, nema šta nema. Samo jedan taj ispravni put. Nakon što je pojasnio ovo ispravni put, spomenje nam ova dva kriva puta. Jedan je El Magdubi Aleihim, to su oni čije je ubjeđenje iskvareno i namjera iskvarena. Namjera im je iskvarena. Znali su istinu, ali su skrenuli sa te istine. Vele dalin, niti putem onih koji su zalutali, a to su oni koji su izgubili znanje pa oni lutaju u svome dalaletu, u svojoj stramputici i ne izlaze na pravi put. Ovdje vidimo da se spominje vele dalin, niti putem, ne putem onih na koji se rasrdio, niti putem onih koji su koji su zalutali. A to je u arabskom jeziku tekid. Dva puta ponavlja se. Zapravo pravilo u tefsiru jeste ili u tumačenju Kur'ana da nema ponavljanja. Jer ponavljanje u osnovi, kažu islamski učenjaci, nema koristi od ponavljanja. Tako da sve dolazi na svom mjestu. Ono prvo gajri, što je rečeno, ne putem onih na koje se izlila srđba, niti putem onih, to što se kaže, niti putem onih nije ponavljanje onoga prvog, nego je to tekid potvrda da se ukaže da su to dva puta dva različita puta u biti niti je ona ispravan niti je ovaj drugi niti je ovaj drugi ispravan isto kada nađemo neke ajete koji reklo bi se ponavljaju se vi ste čuli u suri Ar-Rahman fe bi ejje ala i rabbi kumatu ponavlja se više puta ali to svako koje se spominje odnosi se na ajet prije njega. Odnosi se na ajet prije njega. Spominje se blagodat, pa u koju ćete blagodat vi koju ćete blagodat vi zanijekati i koju nećete vjerovati. Dakle, nema ponavljanja sve sve sa određenim ciljom i svaki harf dolazi na svome tačno mjestu. tako se spominje od e, Omara ibn al-Khattaba radijallahu anhu kako bilježi imam Ebu al-Qasim ibn Salam u knjizi Fada'ilul Quran da je učio Omar ibn al-Khattab radijallahu anhu gajri al-Maghdubi alejhim wa gajri dalim kako je to tako učio ovo se zove kira'e tefsirije to jeste učili su na način kako tumači Kur'an razumijete. Kao što je navedeno u kuranskom ajetu, hafidhu ala salavati wa salati lusta. Čuvajte sve namaze i srednji namaz, salati l'asr i kindiju namaz. Ovo što se spominje salatu l'asr, to je kiraete tefsirije. To jeste tefsir ovoga ajeta koji su spominjali ashabi prilikom svoga prilikom svoga učenja. Tako je Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu prenosi se i od Ubej ibn Ka'ba da su sahih e, sene domri vajetom da su učili gajri magdubi alihim va gajri dalin. To jeste da ovo vele dalin znači va gajri dalin. Znači niti putem. Dakle da je to potvrda onoga prvog. Ne putem onih niti putem onih. Dakle, traži se, traži se da se da se čovjek sačuva i od jednog i od i od drugoga puta. Isto tako ovo nam ukazuje na još nešto, a to je da ovo nije izuzimanje od onog prije spomenutoga. Kako? Da ovo ne znači kada kažemo gajril magdubi alejim vala dalim. Da su oni dio onoga prije spomenutoga. To jeste putem onih kojima si dao svoje blagodati. Gajir il magdubi ali vola dalin. To je u potpunosti odvojeno od ovoga prvoga. To je skroz drugi put. Oni u tome nemaju udjela u toj Allahovoj tabareka wa ta'ala blagodati. Jer je nisu ni tražili, ni su htjeli da je prihvate. I da se ukaže na činjenicu da su to dva različita puta. Put židova i put kršćana, što će nam sada ovi mnogobrojni rivajeti potvrditi. put ehlul imana iskrenih i pravih vjernika jeste put rada put imana, vjerovanja, znanja znanja i na osnovu znanja imana i vjerovanja i onda rada po tome znanju dođim put ovih prvih to jeste el magdubi alejim na koje se Allah tebareke ve taala rasrdio to su židovi bili i još uvijek su, oni su znali, ali su ostavili rad po tome znanju. Pa ih Allah spominje zbog veličine grijeha koji su učinili nepokornosti, jer nije grijeh onoga koji zna kao onoga koji ne zna. I zato su oni prvi, prvi spomenuti, Allah najbolje zna mudro svoga govora, i zato su u težem obliku spomenuti, a to je da da je na njih pala srđba, da se na njih izlila srđba, da ih je prekrila, ale i im na njih pala u potpunosti. Doći im edalin, oni koji su zalutali, to su kršćani. Oni nisu znali, izgubili su znanje, pa su zalutali. A ta, samim tim što nisu znali kako će raditi, nisu ni, ni mogli ispravno, nisu ni mogli ispravno raditi. Dakle, put onih koje je pala srđba, Allahova te baraka wa ta'ala, to su židovi, a put onih koji su zalutali, to, to je put kršćana. Nema sumnje da su i jedni i drugi oni koji su zalutali i oni na koje se izlila Allahova tebareka ve taala srđba. Doći im posebno svojstvo židova jeste to što se na njih izlila Allahova srđba. Što su znali, a nisu htjeli da da radi, a posebno svojstvo žid, kršćana jeste to da su zalutali. Iako i jedni i drugi su i zalutali i i na njih se izlila Allahova tebareka ve taala srđba. Allah te bareke ve taala kaže posebno za židove men la'anahu Allah wa ghadiba alayh oni koje je Allah prokleo wa ghadiba alayh i na koje se rasrdio a za kršćane kaže kad dallu min qablu još od prije su oni zalutali wa adallu kaseeran i mnoge su s pravog puta odveli وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ oni su sami otišli sa pravoga puta, daleko su otišli sa pravoga puta. Jedna napomena ovdje, što se želi u današnjem vremenu kroz propagandu proturiti, a to je, ako govoriš na temu židova i kršćana, reče, a ti ne možeš židove, ti si antisemitista, ili tako se kaže, ako, ako sam se pravilno izrazio. Ili ne podnosiš kršćan i tako dalje. Islam nalaže da se Allahova tabaraka wa ta'ala vjera dostavlja ljudima. I Islam nalaže da se s ljudima lijepo postupa. Osim sa onima koji su nas koji su nas napali i onima koji su nas protjerivali iz naših domova i oni koji su pomagali da budemo protjerali i tako dalje. Doćim Allah ne spriječava I nema zapreke Allahu te bareke ve taala vjer da se čini dobročinstvo nemuslimanima. I Allah kaže: "Wallahu yuhibbul muhsitin." Allah voli pravedne. I kada govorimo o ovoj temi, mi govorimo o tome kakve su činjenice, kakva je stvarnost, šta se desilo sa njima i njihovim vjerovanjem i kako islam uči o njihovom vjerovanju. Dakle, da se ovim zna da bez ikakve sumnje jedina ispravna vjera kod Allaha te baraka ve taala prihvaćena jeste islam inne dine inda Allahi el islam i to jasno i javno kažem isto tako treba naglasiti činjenicu da ono u što se danas ljudi pozivaju, a to je približavanje vjera ili u nekim drugim primjerima jedinstvo vjera da je to batil, da je to neispravno, neistina i po islamu nije dozvoljeno. Ono u što mi pozivamo, to je jedinstvo vjere onakve kakva je objavljena od Allaha tabaraka wa ta'ala. I to je kuranski ajet Kul ja ehlel kitabi O ehli kitabi, reci Allahu poslanić Ta'alav ila kelime Dođite da se okupim Ila kelime Oko jedne riječi Ili dođite jednoj riječi Sava im bejnena wa bejnekum Koja je jedinstvena između nas i vas Nema u njoj razlike A koja je to riječ? Ella na'buda illa Allah. Da ne obožavamo nikoga drugoga, illa Allah, osim samo Allah. Wala nušrike bihi še'a, i da Allahu ni u čemu širk ne činimo. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اذا ne uzimamo jedni druge za božanstva min dun Allah mimo Allah fa in tawallu pa ako se okrenu nakon toga fa Kul ušhedu bi enna muslim. Onda recite, posvjedočite da smo mi muslimani. Da smo mi predani Allahu te baraka wa ta'ala. Adi ibn Hatim koji je bio kršćanin. Dolazi Allahovom Resulu sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga pita Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ima li iko veći od Allaha? On kaže nema. Pa šta ti smeta da kažeš Allahu ekber? Ima li drugog Boga mimo ili uz Allaha? Kaže, nema. Pa šta ti smeta da kažeš la ilaha illallah? I Adi ibn Hatim prima islam. Poziva ga u istinu. Ne vodi se politika preko islama. Da bi se dobili pojeni i nekakvi položaj i nekakve privilegije među ljudima. A kasnije ne uzubila džennemska vatra. Reci mu istinu. A nakon toga to ne znači da ćeš ga na ulici hvatati i, i iskakati mu, zavrati, tako dalje. Dobro susjedski odnosi. Mogu se šta požaliti na muslimane dole na našim krajima gdje su bili i gdje su živjeli? Ne mogu. Ne mogu ni u čemu. Jer je Islam tome učio. Ali to ne znači da ti možeš raditi šta hoćeš i da možeš i da možeš rovariti protiv islama i protiv muslimana. Tako da se to zna. Istina se kaže s tim što ovo ne znači da da šta? Ste razumili sa mnom? To ne znači da ti ovdje učiš da ćeš ga napadat na sukaku i, i, i da ne možeš imat dobrosusjedske odnose sa njim. Nego se ovim hoće reći ako ti kažeš nešto da to nije u redu, hoće da kaže ti si načelno protiv protiv suživota, protiv ko, dobro susjedskih odnosa, komšijskih odnosa i tako dalje. A to su dvije stvari koje nisu iste. Jeste razumjeli ovo? A istina se mora uvijek kazati. Mnogi rivajiti ukazuju na to da se pod onima na koje se izlela Allahova srđba, da se pod njima misli na židove, a one koji su zalutali da su to, da su to kršćani. Kaže Ibn Abi Hatim, وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي هَذَا اخْتِلَافًا i nije mi poznato razilaženje u pogledu ovoga između mufesira. Ovdje nam ostaje jedno vrlo važno pitanje da, da ga objasnimo, a to je pitanje kakav je to put i da ih pojasnimo i jedan i drugi put kakav je to put jednih a kakav je to put drugih na koje nas na koje nas upozorava i Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem mi ćemo ovdje navesti primjere jednoga primjere jednoga i drugi i drugoga što se tiče el magdubi alihim oni na koje se Allah tabaraka wa ta'ala rasrdio u pogledu njih oni su Allahu tabaraka wa ta'ala pridali ili pridodaju ili Allaha opisuju ljudskim svojstvima to je jedna krajnost a druga krajnost koja se desila kod kršana opisuju čovjeka božanskim svojstvima. Ste li vidjeli dvije krajnosti? Židovi kažu za Allaha te baraka wa ta'ala Inna Allahe faqirun wa nahnu agnija Allah je, ne uzubila, kažu siromašan, a mi smo bogati. Kur'an spominje. I kažu وقالت اليهود يد الله مغلوله I kažu židovi Allahove ruke su stisnute. Hoće je prokleti bili da kažu škrt. Kako govori? Bel je dahu mebsutatani. Nije nego su njegove ruke širom otvorene. Junfiku kejfe ješa. I udjeljuje kako hoće. kršani su otišli u drugu krajnost. Pa su opisali Isa a.s. božanskim svojstvima. Da sjedi uz Allaha te baraka wa ta'ala i da sudi ljudima na sudnjemu danu. Pridali mu svojstva Allaha te baraka wa ta'ala. I nazvali ga Božijim sinom. Židovi kažu da je Allah stvarao zemlju i nebesa šest dana, a onda sedmi u subotu uzeo da se odmori. Pa ga opisuju ljudskim svojstvima, svojstvima manjkavosti. A opet, kršćani, ovamo čovjeka opisuju svojstvima božanstva. To je jedna i druga krajnost. Muslimani vjeruju ispravnim vjerovanjem da Allahu te bareke ve taala pripadaju najljepša imena i savršena svojstva Lejse ke mislihi šeji i ništa nije kao on, vahu vas se mi ul basir. A on je taj koji sve čuje i sve vidi. I drugo, s druge strane, vjerovjesnici su odabrani Allahovi robovi, koji nemaju ništa u Allahovoj vlasti niti njegovoj odredbi niti imaju bilo šta od Allahovih tebareke ve taala savršenih svoj stava dakle nemaju u teuhidu u bilo kojoj vrsti bilo kakvog udjela niti u esma u sifat niti u sifat niti u rububije niti u uluhije niti u Allahovim imenima, niti u Allahovim svojstvima, niti u Allahovim dijelima, niti u Allahovom pravu da mu se jedinome te bareke wa ta'ala i bade čini. S druge strane, židovi su ubijali Allahove vjerovjesnike. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ i ubijali vjerovjesnike bi gajri hak. Šta znači bi gajri hak? Kažemo bespravno, ali to znači u tefsiru da nisu imali nikakve šube. E. To jeste nisu imali nikakva opravdanja, nikakvog pravog razloga i povoda. S druge strane, kršćani su otešli u drugu krajnost. Oni ubijali, a ovi uzimali ih za svece. I tehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah. Uzeli su svoje mona i sveštenike za božanstvo mimo Allah. Pogledajte dvije krajnosti. Vjera ovoga ummeta je umjerena vjera. Vjera pravoga, ispravnoga puta. Ne jedne niti druge krajnosti. Priznavanje i poštivanje i vjerovanje Allahovi i poslanika i slijedjenje u lemi u onome što su rekli sa dokazom i ispravna. Dakle, nema da se slijedi ulema u onome što nije ispravno i onda gdje su i onda gdje su pogriješili. Kod židova mnogo je toga bilo zabrajeno i u pogledu halala i harama razlikuje se ovaj ummet od ova druga dva a i oni se međusobno razlikuju o čemu se radi muslimani se pridržavaju halala koji je Allah tabaraka wa ta'ala dozvolio i klone se harama koji je zabranio. Nisu kao židovi koji se toga nisu pridržavali. Allah tabaraka wa ta'ala kaže فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili. Koja su im dozvoljena bila. Prenosi se da im je Allah Đerlešanu zabranio 360 vrsta jela. A naredio im je 248 propisa. Kako spominje šehol islam ibn Taymiye rahmatullahi alaihi. To je bio plod njihove neposlušnosti Allahu te bareke wa ta'ala. S druge strane vidimo kršane da su sebi dozvolili sve i svašta. Nema, nema zabranjenog. Isa a.s. im je rekao da im više ništa nije dozvoljeno nakon onoga što im se zabranilo. I Allah kaže وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ u kontekstu ajeta u kojima se naređuje borba protiv nevjernika, kaže i borite se protiv onih koji ne zabranjuju ono što Allah zabranjuje njegov Resul ali sad za. To jeste sebi dozvoljavaju sve, nema zabranjeno za njih. ja želim kroz ovo da vidite jedan drugi kontekst. A to je što će se u ovome ummetu, zapravo pojavilo se i to će biti do sudnjega dana, onih koji će u svojim postupcima slijediti židove i druge koji će u svojim postupcima slijediti, slijediti kršćani. I zato prve generacije ovoga ummeta ističu i kažu onaj u ovome ummetu ko se iskvari od učenih, sličan je židovima. Zna, a neće. A ko se iz ovoga ummeta među pobožnim iskvari, sličan je kršćanima. Ne zna, a hoće da, hoće da radi. I zato je uvedeno dosta bideata, dosta novotarija i tako dalje. Da vidimo još nešto što nam uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala spominje. Što se tiče kršćana, oni su opisani da slijede svoje strasti. Za njih uzvišenje Allah kaže وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا I nemojte slijediti strasti naroda koji je zalutao. Ne znaju. Slijede svoje strasti, pretpostavke, protjeve. wa adallu a samim tim su i druge odveli s pravoga puta wa dallu an sawa is sabili daleko su otišli od pravoga ispravnoga puta zatim oni nisu sigurni u svoju vjeru nemaju ubjeđenja zar nije kod nas jeste čuli za široki brijeg gore kako se to zove Međugorje, jeste. Jeste li čuli za to? Crkva se još nije oglasila o tome. Zvanična. Iz Rima. Nešto se pojavljuje o čemu se radi, ne znaju. Allah te baraka wa ta'ala kaže wa inna ladina htelefu fi ne fi šekim min. O Isao a.s. Oni koji se o njemu razišli, oni sami sumnjaju, ne znaju ma lehum bihi min ilm oni o njemu nemaju nikakvoga znanja illa ti ba'zan osim slijedjenje pretpostavki mišljenja nešto se pojavljuje šta je to pa oglasite se ili je ispravno ili nije ispravno reci nešta ne, ništa ne kažu čekaju nema tu čekaj ne znaju gledaju kako prilagoditi gledaju kako se postaviti situaciji To je to. Ne znaju šta će odgovoriti. Nama je to savršeno, kristalno, jasno. Kamenjar, dalje, predakša vrijeme, zalaska sunca, prikazivanje, džini i šeitani. Neće se prikazati sigurno ni Isa, ali i selam, njegova majka Merijem. Niti je to moguće. Jer Allah kaže te bareka ve taala: "Wa min wara'ihim barzakh." Nakon njih je berzah, znate šta je berzah? To je pregrada koja ispriječava da se vrati na Dunjaluk. Ne može se niko ko je umro vratiti na Dunjaluk. Gotovo je. Ima samo ahiret. Rijetki su ti slučajevi i to je spomenuto Kur'anom. Koji su se desili, ko što je bio slučaj ubijenoga u Benu Israilu, pa se zaklala krava i udarila udarilo se njom, udario se taj mrtvi i on ustao, rekao koga je ubio i opet pao mrtav. To su rijetki slučaje, to su izuzetci, to su mođize, to su čuda koje je Allah te bareke od tada dao. Dakle, nema povratka na Dunjaluku, ali oni ne znaju kako to objasniti. Nešto se pojavljuje, nešto se dešava i ne zna da, da dadne odgovor. Isto ko što se dešava kod neznalica, kod muslimana. Kaže, ide da mu priziva duhove duha, oca duha, majke njegove, duha tetke, ne znam koga ali, i onda on čuje glas te osobe, čuje glas svoje majke i razgovara s njom. Ali to je džin, i to džin Karin, onaj koji je živio u svoju majku, koju je cijelo vrijeme njenog života nazvao navraćao. I upoznao njen glas i šta ona radi i kako postupa, zna je bolje nego ti. I onda ti on govori. Znamo odgovor, ali oni ne znaju. Zato što su izgubili svoju knjigu. I nije toliko problem što ne znaju, koliko je problem što neće da znaju. Evo vam znanje, prihvatite. Ne, e, kaže, imamo svoje. Pa kako je to svoje? Kao rekao sam, kad je bila jedna rasprava između nas i njih, pa se postavilo pitanje pre, pretjerivanja u vjeri, ovaj ne zna da definiše šta je pretjerivanje u vjeri. Pitaju ga ljudi koji nisu uopšte vjernici. Ali okrugli sto se poveo na tu temu i postavlja mu se pitanje šta je to pretjerivanje u vjeri? Ovaj koji ih uči, njih osveštenik, on ne zna šta je to. Kaže šta je, daj ne valja. Pa svi znamo da ne valja, ali šta je, reci nam, šta je? Ne zna kazat, nema znanja. Ne zna kazat šta je pretjerivanje u vjeri. Ne zna ga definisat. Kaže šta je, daj ne valja. Jel to znanje? Malo djete kazalo. Dakle, nema izgubili znanje. Samim tim što su izgubili znanje svoje vjere, uveli su mnogobrojne novotarije, koje se ne mogu ni pobrojati. Između ostali je rehbanije. Protiv koji se sada oni počinju boriti. Smeta im, ne može. Vo rehbanije te ni I monaštvo, šta je to monaštvo, šta su radili? Da se ne žene sahabi su pitali Allahovog poslanika, ali sad salam, kad, kad im jednom prilikom bila potreba, kaj hoćemo se, šta? Ušklopit. I nije im to dozvolio. Ne možeš, to je tvoje, Allah te takvog stvorio, to ti je priroda tvoja. Allah te takvog stvorio i usmjerio te kako treba da ideš i radiš. Oni hoće suprotno toj prirodi. I te oni su to uveli u svoju vjeru, kao bidat, kao novotariju. Ma ketebna, ali mi to ima nismo naredili, jer vjera se ne izmišlja, nego se propisuje. I samo Allah propisuje vjeru i niko drugi. Bilo je slučajeva kad je Allah poslanik, ali i sad veselam bio pita nešto, pa nije odgovorio. Čekao da mu dođe vahaj u pogledu toga. Jer to je Allahova vjera. I Allah kaže, em lehum šurekeu, šere'u lehum mined din. din. Imaju li oni božanstva koja im propisuju u njihovu vjeru? Jer onaj koji propisuje vjeru jest Allah i niko drugi tabaraka wa ta'ala. Uveli mnogo brojne novotarije. Od kojih je oprosnica grijeha, jeste li zato čuli? Ispovjedanje. Sjedneš pred čovjeka i ispovjeda se. A pred kim se on ispovjeda? I tako dalje. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُبَ إِلَّا اللَّهِ I ko oprašta grije osim Allah, stvoritelj ljudi. I koliko i koliko je tih novotarija uvedeno u njihovu vjeru. Uveli su proglašavanje svetaca. U našem smislu kažemo dotični evlija. Otko ti znaš da je on evlija? Allah to zna. Nadamo se inša Allah. Ali da, da ti proglašavaš i daješ nazive, odakle to ima? Zatim se određuju određena mjesta da su sveta mjesta. Posebno odabrana mjesta i tu se ide na hodočašće kako kažu, a to je izvorna riječ kod nas. Šta znači hodočašće? Hodiš. Hodiš ideš na neko mjesto da bi ga častio, to jeste počastio to mjesto svojim odlaskom i svojim obilaskom toga mjesta. Radilo se o Ajvatovici, radilo se o Karićima, radilo se o čemu da se radilo. Nema toga. Ne smije to biti, to je kršćansko. Dakle, uvođenje novih stvari u vjeru koje nisu propisane, ne samo da ih Allah ne prihvata, nego se Allah srdi na to, Allah to ne voli. Men ahdese fi emrina hada ma lejse minhu fehu varad. Ko uvede u našu vjeru što nije od njih, što nije propisano, to je odbačeno. Neće biti prihvaćeno kod Allaha te baraka wa ta'ala. Ono što onda nije bilo vjerom nije ni sada, ni će ikada biti. S druge strane, židovi, šta su oni uradili? Kur'an opisuje na više mjesta i kaže Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil. Prokleti su bili nevjernici među njima. Jer bilo je i vjernika. Pravi, iskreni sljedbenika Musa alejhi koji će u džennet. I jedan veliki dio kako opisuje Allah u Resul Ali Sada vidio je veliku skupinu ljudi, pomislio da je to njegov umet, znači to je umet Musa Ali Salam, iskreni pravi mumin iz njegovog umeta. Doći oni koji ne vjeruju i kasnije koji nisu htjeli vjerovati u Isa, u Muhammeda Ali Sada i tako dalje, Ala lisani Davuda va Isa ibn Merijem. Prokleti su jezikom Davuda i Isa sina Merijeminog a to su njihovi poslanici, koji su im došli kao rahmet, ali njima nije bio ni'met, njima je bio nikmet, njima nije bila blagodat, nego je bila im kaznato. Zalike bima asau, zaš, zašto to? Allah objašnjava i kaže, bima asau, zato što su bili krajnje nepokorni. Šta god im Allah kaže, oni, oni neće. Deset zapovjedi, nema ni jedne da nisu prekršili. Jednu po jednu. To Kur'an spominje. Koje su im bile date zapovjede. Asav. Nepokorni krajnje bili. Okanu ja'tadun i prelazili su svaku granicu uzmu. Kanu la yatanahawna an munkar. Nisu jedni druge sprečavali od zla. Fa'alu sobom su ga činili zlotom. Le bi se makanu jef'alun. I kako je ružno to što su oni činili. Tara kathira minum, šta su još radili? Mnoge od njih ti vidiš. Je te vallau ne ladine kefaru. Okreću se nevjernicima. Sarađuju sa njih. Ma špioniraju, dogovaraju se, potpomažu se. Zna se šta znači sve. Le bi se ma kad demet lehu menfuzu. Loše li je to što su njihove ruke to zaradile? En sahit Allahu alaihim, što se Allah na njih rasrdio. O fil azabi hum khalidun. I vječno će u azabu oni da budu. Jer vidite ovdje, poredimo ovo njihovo što rade i ovoga što se kod nas danas dešava. Nepokornost Allahu te baraka wa ta'ala, griješenje, nenaređivanje dobra, neodvraćanje od zla i saradnja sa, sa din dušmanima. Zatim, pošto su oni imali znanje, očekiv, bilo je za očekivati da će biti prvi koji prihvataju istinu, kad im je došla istina. Allah uzvišeni kaže wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum i vjerujte u ono što sam objavio što potvrđuje istinu koja je kod vas wa la takunu awwal kafirin bi i nemojte vi biti prvi koji će biti nevjernici. Na u vas se svijet ugleda. Vi budete prvi koji će hak prihvatiti. Jok, bili su prvi koji su koji su prekrže, ko, koji su odbacili istinu, koji su zanijekali istinu. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, nemojte za moje ajete uzimati malu neznatnu korist. Iskratati istinu i tako dalje. Zatim Allah te bareka ta'ala kaže وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Nemojte miješati istinu sa neistinom. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ A krijete istinu. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ A znate i svjesni toga. Zatim kaže ete amurune nase bil bir zar ljude zar im naređujete dobro wa tansauna anfusakum a sebi zaboravljate wa antum tatluna alkitabe fala ta'qilun Zatim kaže: "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun limama." Kada im je došao poslanik od Allaha koji je potvrđivao istinu koja je sa njima. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. A prije toga oni su šta su radili? Prije toga su govorili nevjernicima, mušricima, govorili došlo je vrijeme kada će Allah poslati svoga poslanika, pa ćemo mi s njim vas pobjediti. Kada je on došao, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُ كَفَرُوا بِهِ Kada im je došao onaj koga su znali, kefaru bi zanijekali su ga. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِ Neka je proklestvo Allahovo na nevjernike. Zatim došla im knjiga, volem mađam kitabom min indila. Kad im je došla knjiga od Allaha, koja je potvrđivala istinu koja je sa njima. Šta, šta su uradili? Nebede ferikum min alladine utol kitab. Uzela jedna skupila od njih i bacila Allahovu knjigu. Kitab Allahi vara zuhurihim za svoja leđa. Kenom la ja'lam, kao da ne znaju. A šta su uzeli slijed? Kad su odbacili Allahov kitab, šta su uzeli slijed? وَتَبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ Slijedili su ono što govore šajtani. Sihir. Zapise, recite, otvoreno u današnjem smislu. I tako dalje, i tako dalje. Pa zar nam ovo neće otvoriti oči u potpunosti? Da vidimo ko, koga i šta ko slijedi. Jasan je pravi put. I nemojmo se zavarati propagandom. Ovi su neka sekta, nemojte to prihvatati. Ovi su ovo, ovi su ono. I ispravan put vi slijedite. Dočim time se hoće takvim propagandama, hoće se jednostavno ljudi odvratiti sa i od pravoga puta. Zatim, ne drže se emaneta židovi. ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ima ih, ima i takvi, Allah istinu govori, kojima kada bi tovar blaga povjerio, vratit će ti, sačuvat će ga. ومنهم من إن تأمنه بدينار a ima ih kojima kada bi jedan dinar, to jeste zlatnik, povjerio, la yuaddihi ilayk, neš ti ga nikada. Illa ma dumta alayhi qaima, osim dok ga nadzireš, dok imaš mogućnost da od njega uzmiš. Zalike bi ene on kalu lejse alejna fil ummijina sebil. To je zato što oni kažu, zato što im je vjerovanje iskvareno. Zato što kažu, nemamo mi grija što uradimo s drugim narodom. Drugim riječima u našem vaktu, nemaš ti danas griha od kafira uzet kamatu. I kafira prevarit. I uzet malo čopit od njega. Kažu, nemaš grija. Ne uzubila. Čija je to i kakva je to vjera? naša sigurno nije. Dakle, oponašanje sve onoga što su drugi činili i radili. Febima nakdihim misakahum. I zato što su ugovore kršili. Wa kufrihim bi ajatillah, što su Allahove ajete poricali. Wa katlihim ul enbija bi gajri hak, i što su ubijali Allahove vjerovjesnike bi gajri hak. وقولهم قلوبنا غلف zato što su govorili naša srca su umotana ne prihvataju ništa وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما izbog svog nevjerstva i teške optužbe na račun Marijeme وقولهم izbog toga što su govorili inna qatalna al-masih mi smo ubili Mesiha, ponosili se time. I sebne Marijem, Isa sina Marijeminog Resula Allah, Allahovog poslanika. Oma katelu, oma salabu, valakin šubi, lehom Allah to kaže. Niti su ga ubili, niti su ga razapeli, nego im se samo pričinilo. Zatim, wa ahzihimu riba, što su uzimali kamate. Wa kad nuhu anhum, wa eklihi mamualen nasi bil batil a to im je bilo zabranjeno wa eklihi mamualen nasi bil batil i što su jeli ljudski imetak nedozvoljeno i mnogo toga što Kur'an spominje dužnost nam je čuvati se i kloniti se i kloniti se puta i jednih i drugih Šehul Islam ibn Taymi rahmetullahi alaih napisao je posebno jedno dijelo koje je nazvao iktida u siratil mustaqim to jeste slijedjenje pravoga puta fi muhalefeti ashabil džahim u suprostavljanju stanovnika džehennema to jeste naziva pravi put onim koji je suprotan putevima stanovnika džehennema. A to je stanovnika džehennema onih koji budu na putu onih na koje se Allah nasrdio i onih koji su onih koji su zaluta. I zato musliman treba da vidi i da pouku iz ovoga veliku uzme. Da nam se ne desi i ne daj Bože pa da se oni oponašaju a mi svakodnevno u svojim namazima učimo gajril magdobi alaihi wa raddali sačuvaj nas Allahu puta takvih. A mi idemo tim putem, ne daj Bože. I mi oponašamo i mi slijedimo u tome. I zato ova vjera nije niti smije biti formalnost. Da mi jedno govorimo, sačuvaj nas Allahu puta takvi, a mi idemo takvim putem. Ne ide to. Dakle, ovo nam je jedna velika pouka, inša Allah, nastavit ćemo ovo još jednom kazivanje sa Allahom, te baraka ta'ala, pomoći o svojstvima i jedne i druge skupine kako bismo se klonuli toga i kako bismo bili čvršći i ispravniji u svojoj vjeri. Zakum Allah, subhanak Allahumma, bihamdik, šadu la ilaha ila ente, stavfaru kao tu bilik.